ses manieroi conservi la memoron. Uno el la plei genai traitoi de malionigio estas la perdo de memor capablo. Ne temas citie pri demenso, quio estas malsano. Temas pri la normala, prescal neevitebla perdo de memoro, quio ocasas post certa agio. En tiu fenomeno, influas la agio, genetikai aspectoi, cronicae malsanoi, cae factoroi de la viv stilo. Estus granda contribuo al la viv qualito de maliunai homoi, se oni povus mildigi au mal rapidigi tiun perdon. Per medicamentoi tio estas apenao atingebla gis nun. Tamen, oni profunde studas pri la influo de iui homai cutimoi je memor perdo. Non tempe medicinistoi iam trovis plurain tiaen cutimoin, kiuen oni povas shangi, cae per tio favori la conservadon de memor capablo. Antone longe, la prestigia Brita Medicin Revuo publicigis amplexan studagion de cinae faculoi pri tiu temo. Ili electis ses homain cutimoin cioin oni devas shangi por stabiligi cae conservi la memoron de maliunae homoi. Ili estas Saniga dieto Practici cognaen exerzoina verkadon, legadon, cart ludoin, cae alia in ludoin. Practici corp exerzoen dum suffice da tempo ciu semaine. Eviti tabac fumadon. Eviti drinkadon. Havi socian convivadon en rencontigioi visitado al familianoi cae amicoi voyagioi interretai contactoi. Lau iliei calculoi, la tri unue factoroi en la cisupra listo estis la plei influai. La esploro dauris dec iaroen inter 2009 cae 2019. Dum ciui, dec miloi da maliune homoi submetigis al detalai testoi. Tiui ciui havis tresanigain vivcutimoin trovigis sub malpli granda risco de memor perdo ie prescau naudec procentoi. Tiui kiui havis mesgrade grade sanigain vivcutimoin havis malpli grandan riscon ie 30%. procentoi. Citiui estis clarei ec relate al homoi kiui havas genetica in malfavora relate la memor perdon. Compreneble, oni acceptas che tiom granda studajo pri tiom complexa cae subjectiva afero, nome la homa menso stato, povas enhavi mancoen. Gian statistica in calculoin povas influi diversai pretervidatei faktoroi. Oni do devas confirmi gin per pliai studoi. Tamen, gili veras al educhistoi cae al sorgantoi pri publica sano suficia da gravae attentigoi pri la eblitso protecti maliunain homoin contra memor perdo.